La primera vegada que vaig veure Sonic em vaig quedar sense paraules. De fet, era la primera vegada que veia una consola Sega Mega Drive i, per tant, la sorpresa va ser doble. No només era la velocitat de moviments, sinó també la qualitat dels gràfics i l'originalitat del desenvolupament del joc si hagués de fer alguna similitud, diria que em va causar un impacte només similar al que em va produir la primera vegada que vaig jugar al Super Mario Bros. 1 de Nintendo. De vegades hi ha jocs que van més enllà del que estem acostumats, jocs que deixen a anys llum tot el que coneixem i que ens obren un nou món d'idees i de jugabilitat. M'agradaria pensar que en el futur aquests grans jocs que han marcat la història seran tractats com una gran majoria com a autèntiques obres d'art, entenent-lo com un art popular i massiu, però alhora creatiu i original. Des del Game Over l'única cosa que intentem fer és posar-hi la primera pedra. Benvinguts. Game Over. catalana. Game Over a Ona Catalana. Benvinguts a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Avui estem especialment contents perquè comencem la nostra temporada oficial. Després dels programes d'estiu, us acompanyarem cada cap de setmana amb un nou horari des de totes les emissores d'Ona Catalana arreu de Catalunya. En el programa d'avui ens dedicarem a conèixer una mica més profundament un dels personatges més interessants de la història dels videojocs, Sonic. Aquest eriçó de color blau ha protagonitzat una gran quantitat de jocs i a més va esdevenir la mascota de la seva marca creadora, Sega. Sega. Game Masters és la tertúlia d'experts que ocupa la part central del programa. Avui repassarem els records i les anècdotes de la història de Sonic, que estrenarem una nova minissecció on recuperarem els arguments de videojocs i parlarem de Game On, la primera gran exposició històrica i cultural dedicada als videojocs celebrada a Londres. Game Over analitza l'actualitat dels videojocs en l'apartat Game Now, un repàs de les novetats per totes les plataformes actuals. Parlarem del joc de Fireblade de PlayStation 2, del Super Monkey Ball per la GameCube, del Need for Speed per a Xbox, de l'Indiana Jones i la tomba de l'emperador per PC i del Sonic Advance per Game Boy Advance. Des d'ara mateix, durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Recordeu que ens podeu escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover.onacatalana.com. Game over. Tal com deia l'editorial d'avui, Sonic és tot un referent en la història dels videojocs. Va significar moltes coses en el passat i el seu futur encara ens demostra millors perspectives. Abans d'entrar en la tertúlia, aprofundim una mica més en la història d'aquest erissó amb aquest reportatge d'Albert Murillo. El personatge del game clàssic d'avui és capaç de saltar, de saltar més alt i donar tombarelles, o de córrer molt de pressa gràcies a les seves sabatilles especials. Avui parlarem de l'animaló mimat de Sega, en Sonic, el porc espí, un personatge aparegut al juny de 1991 i que volia contrarrestar l'èxit de la competència, en Mario. Game Classics. Game Classics. I l'entrada del nostre heroi al món de les videoconsoles no era fàcil. El malvat científic Ivo Robotnik es dedica a convertir innocents animals en robots amb idees destructives. La missió d'en Sonic és la d'acabar amb aquestes activitats. Escoltem la música de la primera part de la saga Sonic. després apareix la segona part, Sonic the Hedgehog 2, on una guineu ens pot ajudar amb la nostra missió. De fet, aquest joc ens permet jugar amb dos jugadors i la pantalla es parteix en dues parts, així sonava. 1993 apareix Sonic Spinball. Aquí el doctor Ivo Robotnik vol convertir en robots tots els animals del planeta Moebius. Al novembre del 1993 i per la consola Sega CD apareix Sonic CD, un videojoc reescrit anys després per PC i que gràcies al nou format CD permetia encabir-hi moltíssims nivells més que en el cartutx. En aquesta ocasió, Sonic es desplaça al planeta Miracle per lluitar contra Metal Sonic, que ha segrestat a la seva nòvia Amy. En aquest joc hi destacava la música de fons que anava sonant del CD. Tenint en compte que l'èxit de Sonic el podem datar de la primera època dels anys 90, hem de destacar que aquest èxit va transcendir a d'altres camps com el musical. La formació Raiza enregistra en aquella època Ace Cap Zone, dedicat al nostre heroi. Hello everyone, I am Sonic the Hedgehog, the fastest thing alive. 1994 apareix Sonic 3. Aquesta vegada l'aventura es desenvolupa al Floating Island, una illa amb poders molt especials. Fins aquí el nostre petit repàs dels primers jocs de Sonic. Ens en queden molts per parlar, però serà per una altra ocasió del Game Clàssic. Doncs uh, fins aquí un petit tast del que és la vida de l'erissó més ràpid de la història de les consoles. Entrem al Game Masters. Game Masters. Game Masters. Anem a la tertúlia per parlar en el Game Masters d'avui. Som l'Albert Murillo, l'Antoni Hortal, l'Eduard Rodríguez, en Francesc Blasco, en Xavier Serrano, Jordi Celles, benvinguts tots plegats. Hola. Hola. A veure, uh, avui tenim uh, un personatge que aixeca passions per unes bandes, per altres bandes doncs la cosa és, és menys més freda, per dir-ho d'aquesta manera, però de totes maneres crec que tots plegats coincidirem en, en uh, que Sonic és una de les grans icones de la història dels videojocs, no? Sí, sí totalment. Sens, dubte, una... no? Sí, sí. L'altre dia parlàvem del Mario, i Mario Sonic, i trobaríem un parell més i para de comptar. Eh? Puedes incluso ampliarlo a Mario Sonic, eh, Super Nintendo, Mega Drive, incluso. Sí, sí. ¿no? Vale, siempre estaban un poquito... Es una parte de los videojuegos que no podemos pasar mm. por alto. Va ser una mica l'època de la lluita de, de titans entre Sega i Nintendo, no? Estaríem parlant de, de la, probablement, com comentàvem l'altre dia, una de les grans èpoques, una de les etapes daurades de, de la història dels videojocs. Sí, bueno, se convirtió junto a Mario <clears throat> en un juego muy, muy adictivo y original. Yo creo que ante todo Sonic 1, más en el año que salió, y en el nivel técnico, digo, en el año 91, digo, pocos juegos utilizaban los scrolls que utilizaba Sonic, la velocidad, los gráficos que tenía, y eh, bueno, y el Y al principio del juego, nada más cargar el cartucho, cuando salía la voz digitalizada de Sega, uh -huh. bueno, eso yo creo que, que marcó, uh -huh. marcó un punto de aparte en la historia de, de los videojuegos. Perquè estaríem parlant que Sonic va néixer per a la Mega Drive. O sigui, uh, Sonic va, va néixer, el primer Sonic no va sortir per Master System, sinó que va ser de Mega Drive i posteriorment es van fer uh, les versions per a la germaneta de, de 8 bits de la, sí, la, eso de la debido al éxito que tuvo, que tuvo tanto en Japón como en Estados Unidos y posteriormente aquí en Europa, salió, lo, lo reconversionaron para, para, el, bueno, para la 8-bit eh, portàtil, l'Engier, i per a la, i la, i la de televisor. Master I va, va perdre molt amb 8 bits? Ho dic perquè jo només he vist la de 8 bits, curiosament, la primera. Pues está muy aprovechado. Sí, sí, sí, sí. sí. És, una, és una de les millors conversions que hi han des d'un joc de 16 bits cap a 8 bits, que moltes se n'han fet, és potser una de les que aprofita millor les característiques no només de la Master System, sinó de la Game Gear, adaptant, no fent una còpia fidel del joc, sinó adaptant realment les fases a les possibilitats de, de cada consola a la que s'ha versionat. Probablement eh, el que jo recordo potser pitjor de les versions de Sonic és la que comentàvem ara de la Game Gear, no? Probablement perquè eh, l'esperit de Sonic era molt gran, o sigui, el, el personatge era molt gran i llavors, com que Sonic d'entrada ja és un personatge de, de velocitat, o sigui, és un joc que dona mo, mo, molta dinamisme, no? que a vegades fins i tot perds el control, és molt habitual de perdre el control en, en alguna partida de, de Sonic, en una pantalleta petita, doncs, Probablemente va a ser más difícil, no? Cosa que no ha pasado en la, reconversión ahora la Game Boy Advance, ¿no? Que probablemente está más conseguida. Claro, a lo mejor fue uno de los puntos, uno de los parámetros que rápidamente editaron, ¿no? Pero de todos modos, yo al Sonic de Game Gear jugué mucho tiempo. Y hombre, era cierto que en proporción el sprite era bastante más grande, ¿no? Pero yo no era no es aquello de perder el control. De todas maneras, ya que hablamos de, de Sonic, eh, haciendo un inciso, no hemos comentado nada de, otro Sonic que salió, el Sonic 3D. que bueno, que las diferencias de la versión de PC, Mega Drive y Sega Saturn eran ninguna. O sea, porque es que realmente fue un Sonic que Sega quiso dar una vuelta de tuerca, quiso, mm, bueno, vamos a jugar con el plan isométrico. Y bueno, yo particularmente cuando lo vi... Creo que no se han acabado en su ¿eh? No, no, no, Yo creo además que ese juego no está acabado. Es decir, se nota que les metieron prisa. Era ya la temporada que Sega le veía un poquito las orejas al lobo. Y bueno, dijeron, vamos a sacar un Sonic a ver si de alguna manera es como aquel proyecto del Sonic Fighting aquel que se llegó a cancelar. M'imagino les lluites que deu haver-hi eh, a empreses com aquesta de... Eh, tens una data que ha de sortir al programa, peti qui peti, i, i el resultat suposo que moltes vegades, i no només amb aquest, deu ser moltíssims jocs que els programadors no deuen estar contents del tot, però que saben que han de llançar el... No el recordo quin joc era que comentava l'Antoni fa uns dies... Eh... Ah, sí, <laughs> exactament. El dia que estàvem parlant dels, dels uh, Showtime Maps, que parlàvem del UN Squadron, per a Super Nintendo, -huh. que comentaves que com que només hi havia un player, era perquè Capcom els havien donat pressa i per tant... Sí, podria, podria ser. De tota Sempre manera... en defensa de Super Nintendo i de Capcom, ¿no? <laughs> no, jo lo único, lo único que digo es que estaréis de acuerdo conmigo todos que si hubiera tenido opción de dos jugadores, ese juego hubiera sido más arrollador todavía que, que el que salió al mercat. A veure, ens anem a situar bàsicament pels oients que igual no han sentit a parlar mai de Sonic o el sona d'alguna manera però no tenen encara la referència molt clara. Sonic és un eriçó... Sonic, amb ser final, no ho amb Sony, la marca... Eh, Exactament. Eh, Sony, Sony, no? Sonic. Sonic. Sonic és un eriçó. És uh, un eriçó que tota semblança que té amb un eriçó és pura coincidència perquè és un personatge més de l'estil, doncs, de... Del fe... uh, ah. el gat Fèlix, possiblement. Exactament, s'assembla més al gat Fèlix. De color blau i que... em punxes a l'esquena. Exactament, ja no? És un uh, personatge, doncs, doncs, allò, antropomòrfic, no? un erissó però com, com una persona eh, humana, diguéssim, amb braços, porta guants eh, i unes botes d'aquestes mhm. eh, llargues de color blau i la particularitat d'aquest joc de la primera versió que va sortir per a la Mega Drive era que a diferència d'altres jocs en el que tenies doncs, eh, una, certa, una certa vida, que normalment encara s'utilitza, la barra de vida que es va perdent al llarg del temps, el que anaves eh, recollint era una sèrie d'anells que t'anaven apareguent depenent dels llocs, i aquests anells eren la teva vida, eren una mica les monedes del Super Mario, perquè també les anaves recollint, mm. però a canvi que el Super Mario, a la que et tocaven una vegada, si eres eh, gran, <laughs> doncs et tornaves petit, i si eres petit se't carregaven, et saltaven totes les anelles al voltant, i llavors el I que podies fer era recuperar les <laughs> Quan tenies 100 anelles i et tocava... No, digueu un present, en present. Fa una ràbia. Fa una ràbia, fa una ràbia. Sí, sí, perquè ja dies estic jugant amb la del Game Boy Advance i fa una ràbia. <laughs> Llavors, què passava? Hi havia un, gran, un enemic, l'enemic eh, per antonomàsia de Sonic, que és el Dr. Robotnik, que encara s'està doncs, portant fins a les últimes uh, versions, i la característica del joc era que havies d'anar alliberant una sèrie d'animals que havien quedat presoners dins una mena d'entitats uh, robòtiques i havies d'anar passant doncs, nivell a l'altre. Era, una, era un joc de plataforma formes amb moltíssima velocitat i tenia una altra característica que eren doncs, eh, les fases de bonus molt cuidades, de bonus per dir entre cometes, entre un nivell i un altre, en les que a cada versió del Sonic s'anaven millorant i eren més originals cadascuna. Què aconseguies en aquestes fases? Una mena de maragdes, unes uh, maragdes del caos, que es deien, que si les aconseguies totes transformaves, com bé comentava l'Antonio en la pausa que hem fet després del reportatge, a Sonic en una mena de superguerrer de, a l'estil bola de drac. Bola no? de drac sí, ¿no? Mm, bueno, sí que, sí que Sonic, ¿eh? eh? sí que Sonic se, com, se convertia en, en superguerrer, que es por eso que, bueno, no sé si Akira Toriyama, el creador de Goku... Pues qui es va inspirar en qui? ¿no? Claro, no, hombre, fue Sega en <laughs> Goku. De, de todos modos, yo lo que quería reseñar es que a nivel Eh, apoyo, merchandising, todo esto, Sonic en todo el mundo, Estados Unidos, eh, hasta incluso Europa, sobre todo en el Reino Unido, fue, bueno, series de dibujos, música, muñecos de peluche, eh, juguetes basados en Sonic y sus personajes, ¿no? O sea, contó con mucho apoyo, mucha infraestructura, muy, una propaganda y publicidad muy bien estudiadas. Pero bueno, esto en nuestro país se vio bastante poco. <clears throat> bueno, en aquella época todavía faltaba más que ahora. i mira que ara no es falta. És que Sonic, si alguna cosa van cuidar, és l'aspecte mm, que recorda molt als cartoons, als dibuixos animats. És un mm -hmm. personatge molt com de, ja directament de dibuix animat. Això que deies, no? Aquests guants blancs que porta, aquestes botes grosses, és potser una mica mm, la versió de trapella del Mickey Mouse, no? Exactament, Pràcticament. Sí. mica... Exactament. Fíjate los caracteres del Nights into Dreams, también que fue, el, digamos, mm -hmm. en su tiempo el buque insignia, ¿no? Mm -hmm. De la mhm. Sega Saturn, que los, los personajes se parecen mucho, el tipo de dibujo sí. también. Sí, bueno, es, un, es un diseño muy, muy japonés el Sonic, la versión original, porque después los americanos hicieron de las suyas Ahora, <laughs> ya solo fijarse en la carátula del juego japonés, del americano o del, europeo. pero bueno, un dato técnico que, yo creo que es bastante curioso que, ofreció Sonic, que ahora estaba pensando yo, creo que es, ha sido el primer juego, por lo menos de plataforma en consola, que incorporó un looping. estava pensant i uh -huh. y que sí, fou el primer... Sí, que no, no l'havíem vist abans, o sigui, un, eso, eso una volta no. completa del personatge en, en, en 360 no, pero, graus. Però és uh -huh. un detalle bastant original. Y además una velocitat tremenda, eh, sí, sí, ni, ni, ralentizaciones ni nada. Eso sí. Més, és... sí que tenies que podies seguir lineal o podies anar saltant i uh eh, -huh. agafant monetes sí, que hi havia més amunt, sí, sí. més avall... Eh. Una altra de les coses que estava molt cuidada eren els llocs secrets, no? els que ja ens havia acostumat el primer Super Mario, els, els típics llocs on no podies arribar, on podies accedir no s'hi arribava, i el Sonic, doncs, evidentment, aquella mena de monitors que tenien poders a dins doncs, estaven amagats a llocs on no, on no et podies imaginar. Van sortir moltes versions, eh, va sortir versions, van sortir seqüeles, diguéssim, Sonic 2, va sortir un acompanyant que es deia Tails, que era una mena de guineu que tenia dues cues, que podia volar i que a més a més t'acompanyava. Era una mena... I picava amb la cua. <laughs> Exactament, era una mena, era una mena d'acompanyant. Sí, però... Uh, De acompañante nada. Que tú tu, però més aviat Era un eh? merluzo que estaba todo el rato a tu lado, que no para de, <laughs> fastidiarte. <laughs> Sí, sí, sí, pero bueno, lo que de todos modos, esto de los personajes nuevos, aparte de Tails, eh, es una especie de parecidillo a Sonic, pero con una pinta de Rastafari. de hecho, se llama Knuckles Rastafari y tal. Eh, luego la, el doctor Eggman, bueno, Robotnik por Europa. Y bueno, te das cuenta de que Sega llegaba a los personajes y las instrucciones, o de alguna manera se esforzaba mucho en decirte quién era quién, ¿no? O sea, se tocaba el detalle aquel de o sea, de, decirte, mira, yo soy Rastafari Knuckles, este hace esto, el otro salta, el otro escava y el otro pues se dedica a fastidiarte mientras juegas, que es el Tails, Ahora, que era una oportunidad de jugar <laughs> dos personas en un Sonic, que es la única vez que lo he visto la única La que, a que a més, dos jugadores en un mateix joc una mateixa pantalla. que en, en, un, en un arcade d'aquest estil amb aquesta velocitat, no? Sí que s'havien vist dos jugadors, evidentment, compartint una mateixa pantalla, però amb aquest nivell de velocitat Tails sempre es quedava relegat i llavors venia volant com un helicòpter, no?, amb la cua i, i t'acabava perseguint. Una de les coses innovadores, crec, eh, personalment, va ser el moment en el que va sortir el Sonic and Knuckles, que jo no ho havia vist mai, vaja, havia vist el, els típics cartutxos en els que doncs, hi havia una sèrie de trucs, una sèrie d'avantatges cap a altres jocs que col·locaves llavors damunt l'altre cartutx i funcionaven, però un joc que s'obria per damunt i podies posar-hi els cartutxos del Sonic 1, del Sonic 2 o del Sonic 3 i et donava complements en els primers jocs, era una cosa que, vaja, jo personalment no havia vist mai, no sé si... Pues no, la verdad es que fue un, todo, una, todo un cambio e incluso una cosa como curiosidad. que se estudió la posibilidad de que fuera compatible con el Sonic CD. Pero por motivos de tiempo, y cito palabras oficiales de Sega, por motivos de tiempo y porque el público lo pedía a, gritos, no les dio tiempo a compatibilizarlo, ¿no? Ahora que sí, bueno, fue curioso, pero no dejó de ser un poquito también que a Sega se le estaban acabando un poco las ideas y dijeron, vamos a tirar de la mascota. O que tenían bastantes cosas, por ejemplo, betas del juego Vectorman y cosas así, que bueno, todavía faltaba y dijeron, pues vamos a dar a la gente algo que, que les siga gustando. És que les, realment eh, sé que en aquells moments estava en un punt com ja de capa caiguda i realment Sonic era potser la marca estrella de la companyia, el que encara el que encara tirava dintre del públic, el que encara cridava l'atenció de Sega, més que les, a programes de, desenvolupats per altres companyies que ja estaven abandonant una mica el barco de Sega. I una de les coses que s'ha de reconèixer a Sega, potser amb el Sonic Knuckles, és que el Sonic, Knuckles, el, Sonic, el Sonic Knuckles en concret és un joc bastant incomplet, perquè per ell mateix no aporta més del que hi ha en, en tots els altres jocs de la saga del Sonic, però realment el que fa és eh, fer-te jugar als altres jocs d'una forma especial, eh, per exemple, jugar a les fases extres amb dos jugadors, o descobrir-te una nova fase que abans no hi era, coses per l'estil. I després comentant lo del cartutx que es pot muntar uh -huh. sobre, realment és una de les coses que sempre per mi sempre ha caracteritzat a Sega, que és la innovació enfront d'altres companyies en quant a perifèrics, en quant a nous nous mitjans, per mhm. exemple, uh -huh. el que a vegades li ha portat molts problemes, com per exemple recordem tots amb Mega CDs i 32X, Exacte. que van ser... Bueno, 32X de, ja tota una a marc, història... A marc record per a tota a la gent record de, per, tots els que, per a tota la gent de, de Sega, no? Però sobretot però... en el cas de 32X, perquè va haver-hi un merder entre la pròpia companyia, uh mhm. -huh. però realment van, van haver-hi molts projectes, molts projectes per part de Sega, uh mhm. -huh. que sempre Bueno, eh, Sega yo creo que un poco quería imitar un poco como Nintendo en el tema de a la hora de, mimar a, Mario, ¿sabes? Como hace Nintendo. Yo creo que querían, bueno, mimar y también lo que sería explotar la gallina de los de oro, que sería explotar Sonic, eh, el éxito que, obtuvo. Como Disney explota Mickey Mouse. Para sí, bueno, y como Square eh, explota Final Fantasy. Exactamente. <laughs> Quiero decir que... Eh, pero bueno, también hay que ver eh, el Sonic Drift de Game Gear, mm, bastante, eh, bastante similar, por no decir, las ideas básicas de juego eh, copiado a Mario Kart. y bueno y después ya bueno lo del Sonic Pinball y, bueno y más híbridos, e intentos de juegos así que <laughs> que el Sonic es Pinball Yo siempre he pensado que uh, amb aquestes de les sagues com aquesta del Sonic, com la del Mario, com la del Gran Turismo, per exemple, que en parlarem la setmana que ve, um, tenen molt fet els de la companyia. O sigui, eh, una persona com jo, per exemple, que li va encantar el GT, et compraràs el GT2 gairebé segur, gairebé segur, Mm, encara que no el superi. I amb això moltes vegades passa el mateix. Se n'aprofita moltes vegades d'aquest èxit i, i poques vegades et trobes que realment superi a, a l'anterior. De no? totes maneres, crec que és uh, també molt identificatiu no? que una marca sàpiga crear-se un personatge i a partir d'aquí doncs, pugui, pugui anar-lo vestint. No? El que, que no sé fins a quin punt ho sap fer o és que li sona la flauta per casualitat. Eh? No sé fins a quin punt l'èxit de Sonic va ser ocasionat expressament o s'ho van trobar no, però, el públic va dir oh, l'altre dia comentava, no, perquè era buen juego, <laughs> però dentro de esto... De Però l'altre día comentàvem que Mario va intentan eh, intentant rescatar una señora como un gorila, no? Era Popeye, a més a més havia de ser Popeye. <laughs> había de ser No, pero yo creo que la diferencia, por ejemplo, entre Sega y Nintendo a la hora de tratar a sus mascotas eh, bueno, que en casi todos los juegos de que no, ha estado detrás, no, no, no, ni siquiera el Sonic Team, ¿sabes? Por ejemplo, el Sonic R, el Travel Stage, Sonic 3D, ¿sabes? Y bueno, y también aquel proyecto que querían sacar en, que hubiera sido más o menos como un Sonic 4 en Sega Saturn, el Sonic Stream, ¿sabes? Que lo, estaban haciendo en Estados Unidos y bueno, eso era ya cualquier cosa, <laughs> menos Sonic. Parlem, Jordi, si et sembla, d'actualitat de, del Sonic i, i, de futur que, del Sonic. És que la cosa és que qui ens havia de dir quan, quan la guerra de Super Nintendo, Mega Drive, jo, té, té més megahertzos de velocitat, l'altre no sé què, que acabaríem jugant a Sonic amb màquines de Nintendo. Amb la Game Boy mm-hmm. Advance, i em sembla I, que la, fa uns dies vam parlar que exactament. hi havia el projecte de recopilar tots els Sonics per a GameCube, per a GameCube oi? O sigui sí, que, sí. A veure, com a mínim sorprenent ho no? Yo de jugar a la mascota de Sega a máquinas de Nintendo. Globalización. bueno, ya no es globalización, es que tenía que decir otra cosa. Da, su morbo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. a mí personalmente sí. <clears throat> Yo me acuerdo un día que en Londres precisamente, eh, no sé hasta qué punto era legal o no, pero yo estuve viendo y jugando una recreativa de Sonic lo que que va a preguntar, Sonic no para Y está al lado de la de Mortal Kombat, que era, era, lo vi en la época del lanzamiento del Mortal Monday. Bueno, sí, la, la recreativa de Sonic era muy, era vista isométrica, que había un personaje que era como un escarabajo también. Sí, Exactamente, sí, vale, que ahora me ha venido a la cabeza. O sea, que existéis, están de Sonic. Eh. Imagínate lo que, lo, que me, lo que me llegó a marcar, que me acabo de acordar ahora de casualidad. Bueno, <laughs> pues la verdad es que eh, no... Si vamos a hablar de actualidad sobre Sonic, bueno, me gustaría comentar que el año pasado yo estuve en la feria de Game Jam en, Tokio y bueno, estuvo Yuji Naka allí en persona presentando el Sonic Adventure 2 cuando salió nuevo en, en Dreamcast y el Sonic Advance para Game Boy. Eh, para Advance. Y, bueno, eh, estuve hablando con Yuji Naka y el Sonic Adventure 2 lo presentó, eh, estaba muy contento los resultados que tenía, pero él estaba muy esperanzado en el Sonic Advance, porque retomaba el espíritu de, de los primeros Sonic. ¿eh? Y no sé, eso me, llamó mucho la atención porque lo que estábamos comentando, en, bueno, lo que hemos comentado más o menos en casi todos los programas que siempre sale, lo que es volver un poco a la moda Está clarísimo. És que s'ha de jugar al Game Boy Advance, aquest Sonic, per, Exactament, per, per tornar per... a assaborir aquella cosa. De fet, avui cosa. en el Game Now parlarem de, de, del Sonic Advance precisament per això, no? perquè és una mena de retorn als orígens aprofitant molt més la, la, I, tecnologia i continua sent tan I, divertit com sempre. I encima portàtil. Eh, I a més portàtil, que més portàtil, i a part I no gasta tantes piles com eh, la, la Game Gear. La, Game Gear. Ah, la, la que no gastava piles era la Dreamcast i la verdad es que los Sonic Adventure que salieron para ella, tanto el uno como el 2. Sí, pero había, habría que reseñar lo que hemos dicho antes, los juegos cuando salen con prisa. Yo creo que el Sonic Adventure 1 tiene muchos fallos, más de, testing, ¿sabes? a la hora de testearlo. se han dejado muchos Habían enigmas que te quedabas un poquito así diciendo, bueno, era que me toca hacer, porque era un poquillo críptico, ¿no? Lo que te decían. No sé si eso o que yo tenía la versión japonesa que eso contribuía más. <laughs> pero bueno, cuando ah, Cuando la la la la escritura japonesa, sí. habitualmente et, te confondo una mica <laughs> perquè no sí, I, a més, de, bueno, no eh, cuando hablen me enteraré. ¿no? Y cuando hablen me enteraré. Coroba, Sonic. sí. Pero vamos, de todos modos, el 2, el Sonic Adventure 2, yo lo califico como una obra maestra. De totes maneres, a veure, tenim Sonic per anys. Sí. Sí, y Pines. <laughs> para, para bastante tiempo, creo yo. No, no, ha quedat no, molt bé sí. aquesta expressió a la teva boca, eh, Antonio? <laughs> A veure, a veure, a veure abans d'enllestir ja el tema Sonic i anar a eh, publicitat, que tenim moltes més altres coses per tractar en el Game Over d'avui, eh, suposo que tots hem jugat a diverses versions de la història de Sonic, faig allò que m'agrada tant de dir, veure, quedem-nos amb algun, cadascú que es quedi amb algun i amb, i amb algun motiu de per què uh, aquell és el Sonic que, que l'ha marcat o que li agrada o que, o que s'ha quedat per algun motiu, no? Antonio? Pues sí, tiene solo, solo uno, el Sonic CD. I el, en segon lugar estaria Sonic Adventure 2. Uh -huh. Francesc? Jo coincideixo amb ell amb Sonic CD. Ha sigut potser un dels pocs jocs que realment va aprofitar el Sonic CD i va donar amb tots els seus viatges en el temps, amb tres versions, diguem-ne, per cada fase, amb unes fases, les de recuperar les gemes, realment mm -hmm. molt diferents de les que s'havien vist en cartutx i molt bones, amb una vista isomètrica en 3D, potser un dels millors jocs per mi de tota la saga. Mm -hmm. Jo em quedo amb el Sonic 1, eh, diguéssim, de la, a més de la Master System, i que és l'únic que tinc a casa, o sigui que <laughs> ho sento molt però em quedo amb aquest. Eh, jo, el, el Sonic 1 de Mega Drive ja solo, ja solo por la voz del, de Sega ja, ja solo... Ja està, ja, ja, és allò. Jo el de Mega Drive també, perquè tenia un, allò que dèiem dels amics, tenia un amic perquè jugués el nen, i era petit el nen, i pensava, però el nen com pot jugar això si, si el seu cervell no pot assimilar tantes imatges per segon, <laughs> no les puc assimilar jo. Es quedava el nen aturat davant la tele, <laughs> sobresaturat d'imatges. Era el Nino com es movia, no? Allò em va, va impactar, certament. No? <laughs> Doncs sabeu que això també em queda un blu, eh? O sigui, avui tenim quasi bé una petita majoria, eh? Com a mínim el 50% el, el teníem el Sonic 1, que crec principalment que per tot el que va significar, pel que va significar d'arrencada de, de la Mega Drive i pel que va significar com a canvi a nivell de velocitat i a nivell de concepte d'entendre uh, un joc molt ràpid i molt dinàmic de plataformes va, va marcar una època encara que pesi a, en alguns. Si us sembla, anem a una, a una petita pausa, fem una petita pausa per la publicitat i quan tornem de seguida inaugurarem una nova minissecció dins el Game Over. Música Hola, oh, amics! Sabeu què és el que passa? Deixeu-me explicar-vos la història de Rayman. En el món de Rayman, la natura i la gent viu en pau. El gran protó manté l'harmonia i l'equilibri en el món. Dissortadament, amics meus, sembla ser que aquesta situació no durarà gaire. Un fatídic dia, l'endemoniat d'arc va robar el gran protó i va vèncer la fada Valilla quan aquesta intentava protegir-lo. Els electrons que gravitaven al voltant del gran protó van perdre la seva estabilitat natural i es van disseminar per tot el món. Tot això és penós, no? I a més, quin desordre! D'aquesta manera, aquest món es va desequilibrar i estranys fenòmens van començar a succeir. Van aparèixer personatges monstruosos i hostils que capturaven els electrons que trobaven. Decididament, a tots ells els fa falta un heroi que els salvi, no us sembla? Per tant, Rayman va al rescat. Com a guardià d'aquest món, Rayman ha de llevar el gran portó del seu misteriós segrestador i salvar els electrons. Els dolents ho permetran? Introducció a les instruccions de Rayman per PlayStation 1995. Doncs estem aquí, tornem de nou al Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Estàvem a la tertúlia, repassant una mica tot el que era la història de Sonic i aquest mini espai que acabem d'estrenar l'escoltarem cada setmana, just a la meitat del programa, després de la pausa publicitària, i inclou el que és l'argument d'algun videojoc que per alguna raó, per algun motiu, ha cridat l'atenció d'algun dels membres del programa. Avui ha tocat el torn a Rayman, que de fet tampoc té més història, no? El que ens va agradar era la curiositat de poder escoltar en català la introducció del Rayman amb aquest especial to de veu que eh, ens ha fet en Jaume Finer que ha quedat especialment, especialment bé. No? Molt bé. Sí. A veure, uh, eh, deixem Rayman a banda, anem a parlar d'una història que es va celebrar a Londres, que es diu Game On, i que eh, ells mateixos identificaven com, eh, més o menys com deien, una eh, visió històrica o cultural del que és eh, els videojocs. No? La primera gran exposició històrica cultural del que són els videojocs. Vaja, els videojocs presos seriosament, una mica el que fem aquí a una catalana, doncs, eh, fet a Londres i, en, i en mitjans en una, en una gran eh, sala d'exposicions. En Francesc Blasco va tenir l'oportunitat de poder-hi ser i va viure una mica directament l'experiència d'estar de, dins el Game On. Com, com va anar això? O sigui, primer, vas anar a Londres per anar al Game On? Vas enganyar <laughs> algú per anar a Londres a, eh, per veure el Game On? O no? O vas anar a Londres i t'ho vas trobar allà? No, ja, ja hi anava conscienciat de que... Per meditació això. <laughs> vaig, vaig descobrir la, uh, el Game On en un reportatge que es va fer a, al magazín electrònic Matranet i des de llavors, uh, quan va sortir l'oportunitat de fer vacances, realment es va convertir en un destí que vaig anar imposant una mica a la persona que m'acompanyava <laughs> que bueno, també tenia ganes d'anar a Londres per altres motius i així es va convertir en una mena de kit pro quo uh mhm. -huh. i ben poder anar. El problema està que un d'aquests dies la vaig tenir que arrossegar <laughs> fins a aquesta exposició en el que ens hi vam passar mig dia, però que realment ens ho vam passar molt bé. A ell li va agradar? Sí. Vale. A ell li va agradar. L'estic Uh, estic, estic, acostumant als videojocs. <laughs> és dur, eh? veure, què, què era aquell món? O sigui, uh, eh, tenia una visió històrica, començaves des de bon començament i llavors anava evolucionant. Com, com es presenta una exposició uh, seriosa, una perspectiva històrica de, del que són els videojocs? Doncs començava amb una gran retrospectiva, realment tota l'exposició era una gran retrospectiva, començava des dels primers arcades, la història dels arcades començava amb, doncs bé, veiem a Space, com, a Space Wars, veiem Computer Space, veiem la, unes Vectrex, veiem també el Pong, el legendari Pong, també teníem diverses versions del... Teníem diverses versions de l'Space Invaders, mm -hmm. <laughs> ara m'estava quedant en blanc, teníem diverses versions dels Space Invaders, teníem uh, Donkey Kong, teníem uh -huh. Pac-Man, teníem Miss Pac-Man, hi havia un espai dedicat al mame, el famós uh -huh. mame, que realment uh, jo crec que és un punt a favor pels, pels uh, dissenyadors de l'exposició, d'estar uh mhm. -huh. tan al dia, de veure que això és un fenomen que està tornant a l'interès de, de la retroinformàtica, pels arcades antics, per als arcades dels 70, en aquest món on tot sembla que es uh mhm. -huh. vagi regit pel, pels 3D, per cada cop més megahercis, tenia aquest interès per tornar una mica cap endarrere. L'exposició estava dissenyada en diverses zones eh, hi havia la primera zona que estava dedicada als arcades, després una zona dedicada als 8 bits. Això era com una introducció realment a tot el que s'havia fet eh, en videojocs des dels 70 fins a l'actualitat. Uh mhm. -huh. I després eh, les diferents zones anaven variant de forma temàtica en el que seria el disseny dels personatges o disseny d'un videojoc, eh, la visió que té el món occidental i el món oriental, que a vegades són molt enfrontades uh mhm. -huh. respecte al que és un videojoc i a la mena de videojocs que atrauen més a un món o altre, i després eh, hi havia una visió, per exemple, la música dels videojocs, també un tema bastant important, uh mhm. -huh. que realment eh, en llocs com el Japó, per exemple, és, és molt popular que es facin versions instrumentals de, de grans bandes sonores de sagues de videojocs, tots recordem doncs, Final Fantasy o eh, Dràcula X, que realment tenen uh mhm. -huh. milers d'adaptacions sonores de les seves bandes, del seu, del seu música del joc, uh mhm. -huh. i després acabava amb un repàs també als magazins, i amb una sala d'exposició, una sala d'exposició on es feien passis de pel·lícules que només era per això en moments determinats de... Mm -hmm. Es podia jugar a les màquines? O sigui, a, totes. A totes. Es podia jugar a ah, totes les màquines. Jo et volia eh, demanar, eh, estaven engegades les màquines perquè funcionessin en plan demos? I sí, sí. sí. sí Play una... over 150 games. Posa aquí el, el, el flyer. de... És que més ens ha portat el flyer, ens ha portat el, el, catàleg, el catàleg i a més a més ens ha portat gros. el llibre recopilatori de, de tot plegat el que hi havia a la, a l'exposició tenim una imatge de Super Mario en 3D, eh, tenim una imatge de Lara Croft, eh? <laughs> Mal que pesi. Eh? Mal que pesi, eh? uns <laughs> quants també, i, i tenim doncs el, el llibre una mica recopilatori de tot plegat. Home, crec que seria una paradoxa fer una exposició, una gran mostra sobre videojocs i no deixar jugar, no? Mm -hmm. I tant. Jo em sembla que ja m'agafaria alguna cosa. Eh? <laughs> Hombre, si això sí. lo en Tomb Raider, però nada más. <laughs> no, no hi era el Tomb Raider. No hi era. Ah, <laughs> no hi era. Quan, quan de temps t'hi vas passar en el Game On? Ens hi vam posar potser unes 3 hores. 3 hores. En 3 hores hi havia prou per veure l'exposició. Sí, l'exposició no era molt gran, per dies més temps era la planta baixa, que no on hi havia els arcades i les Clar. videocònsoles. I els arcades no feia falta posar ni monedes. No, no, no. Oh! Era, era, era, era, em recorda quan jo era, era petit vici, i, anava, i anava al saló, recre al saló recreativo, posava, deies, jefe, me pone una partida el que tenia les claus, no? Jefe, me pones... Jo feia un invento con el mechero. Sí, amb el Magiclick, amb el Magiclick, sí, sí. Això el que, era curiós, el que era curiós era que eh, alguna vegada que havia pogut veure doncs, la, el lloc on es posaven les monedes de les màquines arcade uh mhm. -huh. obert, era senzillament doncs, una mena de pestanyeta, sí, no? Sí, que baixava que apretaves i, anava, i, i apretaves. Clic, clic. I recordo que tu, hi havia doncs, un, un, un bar on era amic del fill del propietari del bar no? i tenia la clau de la màquina. Era allò, tenir la clau, tenir de, la, la clau màquina de la màquina era, és... era més important que tenir <laughs> qualsevol altra cosa en aquella època. No? I obria la màquina i de cop començava clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic en el, en el ganxo Exacte, aquell sí, sí. i començaven a pujar els crèdits a la màquina que era allò. Recordo que era el, el Wonderboy, a més a més. Jo recordo mític. perfectament oh, uh, a Tarragona quan, a l'estiu, eh, deuria tindre 13 anys, eh, era el Galaxians, i, i clar, per mi allò era, era massa, no? que per, per, per la pantalla sortissin aquelles mosques no? i aquell so, i recordo perfectament mirar a través del de, de, foret on posaves la moneda, a veure si allà veia exactament doncs, els... Quin els, era el sistema. Sí, sí, els, els bitxets aquells no, que després sortien, i me'n recordo perfectament, 13 anys, clar, xavalets. I no hi havia mosques. No, no, no hi havia mosques. Una de les coses que m'ha cridat més l'atenció, bàsicament hem pogut veure la, la, fantàstica web que ha preparat en Francesc Blasco sobre la seva visita al, Game On amb un ampli document eh, <laughs> fotogràfic i d'imatges de, de tota l'exposició. Una de les coses que m'ha cridat més atenció perquè per inesperat, perquè tothom s'imagina que hi ha una mica tots els sistemes, és primer la part de disseny de personatges, o sigui una mica més la part interna, la part creativa de, del joc, i segon el que comentaves, que suposo que tant, eh, Tan l'Edu com Antonio para las vegades que han estado a Japó i tot plegat ens ho podrien explicar también la zona on explicaba el diferente concepto que es de dels videojocs y de la manera de jugar a occidente y a Orient, que encara que sembla que siguin al mateix no ho són, no? Sí, bueno, realmente no tiene nada que ver. Nada que ver tanto la mentalidad a la hora de, no, solo de adquirir los videojuegos y el tipo de videojuegos, sino todo, las tiendas, el por ejemplo, aquí mm, para ir a comprar un videojuego, pues centros comerciales y las tiendas están esparcidas allí. Eh, por ejemplo, en Japón es todo un barrio entero lleno de las tiendas que se dedican a ello. Por ejemplo, eh, yo lo veo bastante bien que se hagan este tipo de ferias. Aquí en Europa realmente me ha sorprendido este tipo de, evento. Y, pero, por ejemplo, en Japón eh, hay, bueno, hay hay muchos salones recreativos, pero hay uno que es también en plan museo, que eh, tiene cinco plantas y de, la planta de arriba eh, cada, cada máquina es, es, más antigua y contra más abajo más novedad. Y en la planta de arriba yo me acuerdo eh, haber estado jugando, te estoy hablando de, hace tres años, a la recreativa del Raigar o del Go and Go. Y, y, abajo pues estaba la última máquina del Tantan Revolution, De la novedad. Quiere decir que Sí, sigui, eh, eh. cronológicamente pis a pis, desde las primeras máquinas arcade. Y, el merchandising y, la forma que tienen de decorar las tiendas. por ejemplo, ese salón recreativo tenían póster originales de la Famicom, del teclado de Famicom, de Famicom Disc, del Gradius cuando salió un Famicom nuevo. Es que era ese salón recreativo ya era un museo. Y hay una diferencia, bueno, en cuanto al tipo de juegos de gustos, la diferencia es bastante grande. Digo, ahora... O sigui, no, no agrada el mateix ese Japó que, que agrada aquí? O sigui, un juego que triunfa aquí no necesariamente triunfa y un que triunfa allá no? Porque, por ejemplo, Sonic y Mario supongo que debían ser un éxito a todo Sí, sí, ese tipo de juegos sí, pero porque las plataformas más o menos, pues creo que ese es un concepto que yo creo que es bastante equilibrado a nivel mundial. Pero el tema de, por ejemplo, de rol o se fijan más en los juegos, pero más en la jugabilidad. Aquí en, Occidente es por más los, gráficos. se fijan más en los gráficos, que sea más espectacular el juego, y claro, eso parece, son detalles que se nota. pues ya va la filosofía oriental y la filosofía occidental. hablando eh, de espiritualidad y materialismo prácticamente no?, si vols. sí, sí, sí, Totalmente. Y por añadir lo que muy bien ha dicho Edu, hay otra cosa también. Eh, una cosa tan sencilla como hoy en día subir una escalera en el metro, que eso es estar a la derecha, a la mm. izquierda dejas que pase el otro, ahí es al revés eso lo asocias, no, eso lo asocias a un país, ¿vale? O sea, lo que para nosotros es obviamente y por lógica es seguir a la derecha, para ellos es a la izquierda. Cuando ellos eh, ven un, por ejemplo, lo comentamos de los juegos, a los japoneses eh, lo ven de otra manera, lo fomentan mucho más, la manera de ser japonesa es mucho más metódica, es decir, el carácter japonés, una tienda de videojuegos en Japón no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con una tienda de aquí. ¿vale? Por, yo creo, ninguna. Ya no de aquí, en general, de, de, europea, ¿no? De tiendas americanas que, bueno, que quieras que no, como son tan espectaculares, pero aún así te das cuenta de que en un espacio de, yo qué sé, de 5 por 5 metros, había más juegos ahí, en ese espacio, que aquí, por ejemplo, en todo el corte inglés, la planta de videojuegos, <laughs> prácticamente. Era una auténtica barbaridad. Y bueno, lo que pasa que eh, mucho en, Occidente es que aquí va la moda, va a lo que la gente le metan en, lo, que es lo que se refiere a marketing. En Japón hay tanto mercado, hay tanta gente que consume y muchos públicos consumen de muchas edades, de los dos tipos de, de sexo y el que pueden consumir tanto desde un juego de Famicom hasta un juego de, de, de, de Xbox, de Dreamcast, de Play 2, de, de Mega Drive. Mm, aquí solo las modas, las consolas que sean del momento. Ahí en Japón, en una tienda, te encuentras de todo. És que estaríem també parlant una mica de que a Occident es considera encara el videojoc com una afició o un hobby, mentre que al Japó o al món oriental és realment com un, un nové o un desert, és realment un, no és un fenomen, però és una cosa que està tan instaurada com la literatura o al cinema o i se li presta... Nosaltres tota estem anant cap aquí? O sigui, creieu que, que el Game Over és una primera <laughs> tal com dèiem al començament del programa per, per una mena de, de uh, col·locar Eh, el que són els videojocs com a, eh, en el lloc on es mereixen a nivell <laughs> cultural, fins i tot com a fenomen cultural, ja no, ja no només com un fenomen exclusivament d'oci, com s'entenen els Jocs Olímpics com un fenomen cultural també, no? Sí, sí, sí, el Game Over está, está realmente impulsando los juegos a donde tiene a donde la manera de ver eh, el videojuego como algo más que una cosa de lo enciendes y juegas, que, que ves que hay una, bueno, pues su música, su historia, quien lo ha hecho y no ha dejado de hacer te das cuenta de que bueno que todavía en Europa en cambio este programa a ver si conseguimos <laughs> que, se vea de otro modo y solo una cosa más eh, hemos hemos olvidado decir que en Japón eh, no tienen tantas tonterías con los videojuegos de que este videojuego mm, te incita a a consumir estupefacientes porque como Solid Snake te tienes que tomar pastillas para pegarle un pepinazo en la cara <laughs> con un rifle de francotiradora, no sé quién, o no sé cuánto. Tenemos una condenada manía de censurar esto, censurar l'altre, en Japó no van con tantes xorrades. Jo, parlant, parlant de censures, sí. parlant de censures eh, i aprofitant que aquesta és la setmana en la que s'ha commemorat el primer aniversari de l'11 de setembre, les Torres Bessones i tot plegat. Eh, jocs com Spider-Man, com el Flight Simulators, notícies publicades eh, aquesta mateixa setmana al diari El País, han eliminat a les Torres Bessones, fins i tot de la versió 2000, o sigui, de, de les que s'estan reeditant i tot plegat doncs, han eliminat les Torres Bessones, eh, i, i hi ha jocs nous eh, que, doncs, com per exemple un joc que es deia eh, Majestic, un joc que, que editava, que estava editant eh, Electronic Arts, que de moment s'ha aturat perquè tenia doncs, tota una sèrie d'escenes de, en les que hi apareixien les Torres Bessones i s'han hagut de treure, com per exemple també el joc Max Payne per a PlayStation 2 o molts altres que s'ha retocat l'Skyline, no? Mm, més o menys com, com veieu aquesta influència i fins i tot la influència de, eh, de, eh, els àrabs i els nord-americans fent jocs de guerra, o sigui, els exèrcits eh, doncs de, dels Estats Units fent un joc de guerra per incitar que la gent s'inscrigui a l'exèrcit i, i un joc doncs, que, que ha aparegut, una rèplica àrab que ha aparegut de, del joc aquest que, que va doncs, una mica al revés, no? que es diu Underhash i que és doncs, eh, que tu guies doncs, una mena de terrorista palestí, no? que el teu objectiu és uh, destruir el màxim no, no, de víctimes però, humanes possibles. Però ¿no? que no, lo que tenemos que hacer es separar videojuegos dir, de sí, que se habría censurar, ¿no? Eh, no, no, no, vamos a ver, ya no es eh, censurar, es simplemente tener sentido común. Eh, gente como la que hizo el atentado del 11 de septiembre no tiene sentido común, lleva demostrándolo muchísimos años. Entonces, el que quiere hacer un juego para divertirse, para que los demás se diviertan, el que quiere hacer un juego para incitar a, que odies a alguien. Es que, por ejemplo, si tú directamente... Vas, de dar que la gente no está, no està tonta, perdida... I... Si no, no tenen cap problema, el problema és l'utilització que, que si tu directament diu el protagonista del joc aquest, eh, que es diu Ahmed, eh, comença tirant pedres i a mesura que avança el joc pot utilitzar tot tipus d'armes per rescatar doncs, compatriotes ferits i lluitar contra l'exèrcit israelià que hi ha al sud del Líban. No? De I als Estats Units han fet, un joc, han fet un joc igual però al revés, o sigui, perquè tu siguis un soldat i te'n vagis Mira, allà. el que està clar, i és el fet de que anem malament i que, i que no serem mai com Japó, és que surti una notícia com aquesta i estiguin doncs, eh, posant eh, en un diari com és El País, no? M'has dit, em fa l'efecte? Sí. doncs sí, posin sí. això i no posin altres coses que són molt més interessants dintre dels videojocs i això ens dona mala premsa i ens dona Podrien mala hablar del de Game On, per exemple. Per exemple, eh? per exemple. Per cert, a Game On eh, estem a temps encara? Queden 30 segons, no? Justíssims. Uh, no, no, dic, no, no, dic ah, sistema de, temps anar-hi. <laughs> Home, si, si són 30 segons d'aquí a Londres, són 30 segons d'aquí arribo. 30 segons de tertúlia, 30 segons de tertúlia. Jo vull saber si encara està obert. Quan, quan, com funciona això del Game On? El guion acaba el 15 de setembre, així que tenim molt poc temps. 15 de setembre, o sigui, mira, si voleu anar a Londres, eh, o sigui, avui mateix, agafeu l'avió i, A veure si ve Barcelona algun dia. I cap allà ràpidament. Fins aquí la tertúlia, gràcies a tots els Game Masters, anem ràpidament a la part d'actualitat del programa. Game over. Game Now. Avui parlem del joc de Fireblade de PlayStation 2, del Super Monkey Ball per la GameCube, del Need for Speed de Xbox, de l'Indiana Jones i la tomba de l'emperador per PC i del Sonic Advance per Game Boy Advance. PlayStation 2. Cujo Entertainment i Midway posen a la venda aquest cap de setmana Fireblade, un joc que ens posa els controls d'un helicòpter d'atac carregat de la tecnologia més avantguardista per al combat aeri. Suposo que molt recordareu la saga que va començar amb el que en el seu temps es va anomenar el primer joc de la Guerra del Golf. Aquell videojoc aparegut per Mega Drive primer i per multitud de sistemes després es deia Desert Strike. Amb una perspectiva tridimensional isomètrica, el joc ens permetia moure'ns per diverses àrees de combat L'èxit del primer joc va crear tota una sèrie de seqüeles i versions més o menys lliures de jocs d'helicòpters. Doncs bé, Fireblade és ni més ni menys que una posada al dia per a PlayStation 2 del Desert Strike, un joc d'helicòpters cuidat al màxim detall que ens ofereix 18 missions repartides en 4 campanyes diferents. Els escenaris van des dels Alps suïssos fins la selva amazònica o el cerca polar àrtic, passant pels deserts d'Arizona o per l'Orient Mitjà. A més, el joc es complementa amb un argument perfectament explicat des de les nostres primeres experiències com a pilots novells fins a les darreres missions realment arriscades. Tot tipus d'armes i de millores en el nostre vehicle ens permeten moure'ns i destruir els adversaris de múltiples maneres diferents. Podem conduir en mode silenci, en mode visió nocturna i en mode turbo que transforma l'helicòpter en un autèntic avió a reacció. Sens dubte, Fireblade agradarà als fans dels jocs d'helicòpters, però pot arribar a un públic molt més ampli. És un joc relativament senzill d'utilitzar, però realment addictiu. Fireblade és un joc recomanat per a majors de 15 anys i sortirà a la venda de la mà de Virgin Interactive a un preu de 60 euros. GameCube. Anirem rapidets. Un dels primers jocs que van aparèixer per la Nintendo GameCube, el Super Monkey Ball, i ha generat una seqüela. Es tracta del Super Monkey Ball 2, un joc encara més emocionant i difícil que l'anterior. És una mena de Marvel Madness del segle XXI. No sé si recordeu aquelles boles que anaven amb aquell laberint semi-pseudo 3D, oi que sí? Doncs res, aquí el jugador controla un mico tancat en una esfera que ha de recórrer laberins en 3D, en autèntic 3D, cada cop més difícils sense caure'n. En aquesta segona entrega s'han afegit nous nivells, sis nous minijocs a l'estil Mario Mario Party i s'han redissenyat els sis que ja hi havia. S'hi ha millorat els efectes visuals, s'hi ha incorporat un mode història, etc. Però el mode multijugador continua sent l'estrella d'aquest joc, encara que jugar-hi sol té encara més emoció que abans. Xbox. Aquesta tardor Electronic Arts posa a la venda una nova edició d'una de les sagues més conegudes en la simulació automobilística, Need for Speed. Concretament, el joc es titularà Need for Speed Hot Pursuit 2 i comptarà amb més de 20 vehicles exclusius de marques com Ferrari, Porsche i Lamborghini. Des dels seus inicis, la saga Need for Speed es caracteritza pel seu argument basat en les curses il·legals que molts fanàtics del motor realitzen per les carreteres dels Estats Units, o no, perquè aquí també en tenim, amb cotxes de gran potència, un argument que es posa més interessant amb la possibilitat que la policia et detingui si no ets prou llest o que hi hagi trànsit complicat a les carreteres. Les primeres imatges del joc són realment espectaculars, amb més de 20 pistes diferents on fer malifetes. De totes maneres, un dels grans encerts d'aquesta nova versió del Need for Speed per a Xbox és la modalitat Vida Cop, que vol dir sigues el policia. Amb aquesta opció nosaltres ens convertim en els policies que persegueixen els corredors il·legals. El millor del cas és que es poden jugar per partides multijugador i un usuari agafar el rol de policia i l'altre de pilot il·legal i fer carreres pel saló de casa. Una gran banda sonora i uns bons acabats fan del Need for Speed Hot Pursuit 2 per a Xbox un gran joc per tots aquells que els agraden els jocs de velocitat en cotxes i primen la diversió per damunt del realisme de la simulació. This is... Ja tenim més notícies sobre la nova incursió d'Indiana Jones al món dels videojocs que ja us anunciàvem aquest estiu. The Fate of Atlantis i The Infernal Machine van ser les continuacions de la nissaga de films d'Indiana Jones que LucasArts van realitzar a l'espera d'una nova pel·lícula. Ara que s'ha anunciat un nou film de l'aventurer del barret i el fuet, el fuet de picar, no el fuet mm, de menjar, diguéssim, eh? <laughs> i que tornarà a fer Harrison Ford, és clar. doncs la mateixa companyia ha desenvolupat un nou joc per PC que es diu Indiana Jones i la tomba de l'emperador. En aquesta aventura, Indiana Jones ha de custodiar una perla negra asiàtica que serveix per controlar la voluntat dels altres altres. Una societat secreta i un mercenari alemany volen obtenir aquesta joia per dominar el món. En aquest joc, Indy tindrà l'ajuda de Mei Ying, amb la qual es mourà per 10 nivells, com un castell de Praga, les muntanyes xineses o un palau sota l'aigua. El joc no només apareixerà per PC, sinó que també ho farà per PlayStation 2 i, si apareix per PC, també apareixerà per quina consola? Xbox. Molt bé. És previst que aparegui a l'octubre. Game Boy Advance. Si fa uns mesos ens haguessin dit que veuríem a Sonic corrent per la consola de Nintendo, uns mesos o uns anys no us hauríem cregut. De totes maneres, eh, tal com hem comentat al començament de, en el programa d'avui, al llarg de la tertúlia, el món dona moltes voltes i de vegades aquestes voltes són sorprenents, així que hem tingut la gran sort de poder disfrutar del Sonic Advance per a Game Boy Advance. El Sonic Team realment s'ha pres seriosament l'adaptació de la seva estrella per a Game Boy Advance. Des de les primeres imatges de presentació es nota que el joc està cuidat fins al més mínim detall. De fet, Sonic Advance ens retorna als jocs clàssics de Sonic en Mega Drive. El millor és que no ens recorda per res la versió més o menys mediocre que es va posar a la venda per a Game Gear. En aquest joc ens trobem amb la possibilitat d'escollir entre Sonic, Tails, Knuckles o Amy, cadascun amb capacitats i poders diferents. Sonic té una gran velocitat, però queda limitat a nivell d'interacció amb l'entorn. Tails pot volar amb la seva doble cua, Knuckles pot utilitzar els seus punys i Amy té la capacitat d'utilitzar un martell molt d'estètica japonesa que ens recorda el clàssic arcade Hammer in Harry. El desenvolupament del joc és un arcade de plataformes de dues dimensions amb una velocitat absolutament marejadora. Els moviments dels personatges són molt suaus i la seva mida s'adapta perfectament a la pantalla de la Game Boy Advance. Evidentment, l'enemic del joc és l'arxiconegut Dr. Robotnik, o Eggman, com preferiu, el malvat eh, cyborg que des de les primeres aventures de Sonic s'entesta en convertir els animals en una mena de robots malcarats. Un altre dels elements clàssics que apareixen en el joc són les maragdes del caos, unes pedres precioses que, a mesura que recolecten, donen més poder al personatge protagonista. No ens equivoquem si, duem, si diem que estem davant d'un dels millors jocs fins al moment per a Game Boy Advance, una delícia de gràfics, una banda sonora genial i una gran jugabilitat. Sonic ha tornat per la porta gran i és més Sonic que mai. fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més coses sobre el Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana www.onacatalana.com que també podeu visitar la pàgina www.onlyplanet.com que també trobareu coses molt interessants sobre internet. Si voleu saber més coses sobre el Game On i sobre el viatge de uh, Francesc Nasco a Londres www.arcade.ia.com barra skyblask.com S-K-Y-B-L-A-S-C i si ens voleu dir alguna cosa, gameover arroba onacatalana.com. Salutacions de l'equip que ha fet possible el programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Celles, amb col·laboració d'Antoni Hortal, Eduardo Rodríguez, Francesc Blasco, Montse Llussà, Maria Fitó, Jaume Fina i del públic que avui ens ha acompanyat aquí a l'estudi, que ens aplaudeixen i que n'estem realment contents. Tornem la setmana vinent, moltes gràcies.